Urriak zortzi gaur aste artea da eta hau berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna. Berrio zarko udalak bando bat herriratu du altzariak eta etxetresnak kalean edota zaborrontzietan ustea debekatuta dagoela oroitarazteko. Araua usteagatik korrein du beharreko zeapena zazpirunda berroita mar euro eta iru mila euro arteko isuna izango dela zehazten da bandoan bertan. Ala man komunitateak tamaina handiko ondakina jasotzea zerbitzu berezia duela ezagutarazten da. Horren bidez, etxetik bertatik jasotzen dituzte aurret zuretik, behatzi lau zortzi, hogeita mar, hogeita zortzi laro eta mezortzi telefonoan, edo irubebikoitz.mzp.es horri aldean eskatuta. Eguzki Plaza Elkarteak irratikintz eta antolatu du. Eguzki Plaza komunikazio proiektu komunitarioaren barne, berriozar irratia herriari irekitzeko asmoz, elkarteak irratikintza eta antolatu du bai. Formakuntza teorikoen aurriaren emezortzian egingo da. Kazetari bat izango da entonazioaz, temporizazioaz eta bestelako gauza tekniko eta zitze egingo duena. Urriaren emeretzian goizean taller praktikoa egingo da. Honetan, programa simulakroa egingo dute parte hartzaileak. Izena emateko epea, irikita dugu iadanik hurriaren amaseian itxiko da. Inskripzioak egiteko, berriozar irratia abildua gmail.com imelean, izena bizenak naiz telefonoa dira bidali beharreko datuak. Eta aste honetan aurkeztuko da mintzakide berriozarren udaleko euskara teknikaria izango da aste azken honetan narratsaldeko zazpiretan kulturgunean mintzakide aurkeztuko duena mintzakide egitasmoa euskara hitz egiteko ohitura duten lagunak hitz egiteko ohitura ez dutenekin elkartzean datza euskaraz den harreman atxigin baten bitartez hizketarako jario egokia lantzea mintzatzeko ohitura aldatzea eta harreman sareak ze ditu xede. azken finean programa honek Euskaraz komunikatzeko eta gozatzeko guneak eskaintzen ditu. Berrioz arren zehazki, astean behin elkartuko dira mintzakide taldeak. Nesken futbol zortziko talde bat osatu gabe geratu denez taldea osatze aldera amaika amala urte bitarteko neskak animatzeko deialdia egindu berrio zar futbol klubak interesatuak daudenak urrengo telefonoetan informazio gehiago eskadezakete 6-6 bederatzi iru zortzibi lau lau lau eta 6-6, zortzi amabost, bederatzi amar telefonoetan justuki errepikatuko dugu, 6-6, bederatzi iru, zortzi bi, lau, lau, lau, eta 6-6, zortzi amabost, bederatzi amar telefonoetan justuki. eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain. Gaur zerua odei gutxirekin izango dugu arratsaldetik aurrera goi odei batzuekin haizea ula eta aldakorra ibiliko da. Arratsaldean ipar osagaitik finkatuko da eta ul bizi ibiliko da. Temperaturei dagokionez, maksimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko eun punto edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.